Oh, eu todo ben, ti, que tal Elena? Bastante ben tamén. Creo que hai algunhas novidades, bueno, no mundo dos Óscar sobre todo e dos Goya e tal, creo que xa tes toda a información disponible sobre quen vai ir en, de películas. Bueno, si xa hai que non sei, unha semana, hai dúas eh, decidiron que vai ser Sirat que vai ir os Óscar, que gañou a Xorda e a Romería. Tampouco tan, eh, o sea, tampouco chama tanto, es dicir, non unha sorpresa, refírome, non? A mí non me sorprende, pues, a mí no, creo, que, creo que a nos nos parece boa decisión. Ti, uh -huh. ti que... Sí, sí, eu creo que sí, sí. sí. Así que a ver si Oliver Laxe chega, non sei, os Óscar a ceremonia, é Caramba, posible. sería increíble, non? Aí co seu pelo e tal, non? <laughs> sí, a ver que, que discurso daría. <laughs> a ver si gaña. Eh, bueno, que non sei se tes algunha cousa máis, creo que están morrendo moitos actores tamén. Ai, sí, Robert Redford e Claudia Cardinale, Cardinale, ¿no? eh, os dous morreron, eh, así que, bueno, eh, en Filmin están votando moitas pelis de, de Robert Redford, polo menos. Volvín ver Ay, non sei como decides aquí. En inglés é Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ah, ostras, eu tampouco me acordo. Dous... Pero Butch... Un deleito e un, un destino e... Dos hombres e un destino? Ajá, sí, se, ¿no? es esta. Mm -hmm. o golpe, eh, The Sting. Mm -hmm. E, eh, ah, bueno, son os dous moi guapos, Robert Redford e Paul Newman. Uh -huh. Son xente guapa. Sí, sí, sí. E as pelis son entretidas, así que, bueno. O a película da que imos falar hoxe está todo o mundo vivo, non? <laughs> sí, Morreo está dedicada a un señor que Morreo quiero o asistente eh, pues de, dirección. sí boca, porque sí que hay alguien muerto Bueno, pues Imos para non? A falar de Lauque. Vamos, sí. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub, A peli da que imos falar hoxe está dirixido por... Paul Thomas Anderson, que é un director estadounidense que seguro que a xente que é cinéfila xa o coñece. Eh, é un director bastante coñecido porque, bueno, eh, sempre ten usa, para min, non sei, supoño que para todo o mundo, explora moito a profundidade dos personaxes, non? Ten sempre unhas películas moi intrincadas. A que, me, a que me, se me vai máis a cabeza é Magnolia, por exemplo, que é unha película bastante complexa, non? Eh, ten tamén Boogie Nights, eh, Punch Drunk Love, eh, e seguro que moitísimas máis que se me están esquecendo eh, bueno, There Will Be Blood, que tamén é unha película que foi moi coñecida no seu momento e eh, a película del que traemos hoxe chamase One Battle After Another ou Unha batalla tras outra Rise and shine. Uh, bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock. Why? Uh, one Battle After Another, unha batalla tras outra. Uh, eu fun sen saber moito do que é a película, así que imos intentar non divulgar demasiado, non? Se somos capaces. E se non queres saber nada, eh, apaga, <laughs> apaga de hora e, e de vela eh, que paga a pena, creo que podo decir. Um, está basada lixeramente no libro Vineland de Thomas Pynchon, creo que se di, eh, autor cuxa obra Anderson xa adoptou coa súa película Inherit Vice, que fixo hai dez anos ou si con Joaquin Phoenix. Eh, aquí Anderson coi a trama principal do libro que vai dun pai, que é Leonardo DiCaprio, que era un revolucionario co grupo o French 75 eh, ou os franceses do 75. Eh, Anderson leva este grupo á actualidade eh, pero está lixeramente basado no grupo de revolucionarios reais de The Weathermen, que era un grupo que existía nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Eh, DiCaprio e Ghetto Pat Calhoun, que ten una relación con Perfidia Beverly Hills, que tenían nomes moi guais, como sempre nas pelis de Paul Thomas Anderson, e ela é unha das líderes do grupo. Eh, despois de facer varios ataques, teñen unha fía e caso ao mesmo tempo o grupo desbándase. Eh, anos despois, coa vida de revolucionario casi totalmente esquecido, DiCaprio converteuse nun pai paranoico que pasa o día fumando porros, tomando cervexa e vendo películas revolucionarias de antaño como a batalla de Algeri na televisión na súa bata. E, de súpeto, a súa vida pasada volve das sombras e vese nunha situación na que ten que rescatar a súa fía Willa, interpretada pola excelente Chase Infinity na súa primeira película. A trama ten moitos xiros e dá moitas voltas e eh, para mí é como unha versión de O Gran Lebowski, pero moi épica eh, sae unha abundancia de personaxes moi pinterescos tamén, como por exemplo un colonel fascista desequilibrado interpretado por Sean Penn e un sense latino de karate interpretado por Benicio del Toro. Eh, antes de empezar, quería dizer que había moitísima uh, eh, hipérboli uh -huh. eh, na prensa que desuste despois da primeira estrella da película, como pasa as veces que a xente vai directamente ao X ou Twitter, como se chame ahora, para decir cousas super desorbitadas. <laughs> Neste caso dicindo como a mellor peli de Paul Thomas Anderson, eh, a mellor peli do ano, a mellor peli do século, dixo <laughs> algunha persoa. Caramba. Eh, eu non sei se eu creo ningunha desas cousas, eh, pero sí que o pasei super ben, pasei no pipa, eh, como estar unha montaña rusa de emocións, eh, non me lembro da última vez que eu me rin tanto no cine, tamén creo que estamos indo ver moitas pelis máis serias. Creo que uh -huh. levo moito sin ir ver unha comedia. um, <laughs> pero bueno, Dios mío, como me rin. Así que non sei, ti Elena, ti crees no hipérbole ou um, que opinión ti? Eu teño que dicir que acabo de... Hai un anaco, entre nas críticas precisamente para ver un pouco que opinaba a xente e alucinei, porque sí que me parece que son un pouco exageradas. É ah. dicir, a peli é boa, é moi divertida de ver, pero Dios mío, non creo que sexa a mellor peli do século. No. O sea, eu creo que non, <laughs> ni siquiera sei se é a mellor peli de Paul Thomas Anderson, non o sei, eu yeah, tería que non sei, reflexionar sobre isto, pero sí que me parece increíble porque son todas. De feito, en Film Affinity, por exemplo, eh, están todo verde en plan mellor película de historia, non sei que, e despois Carlos Carlos Bollero, que sempre odia todo o que lle gusta ao resto da humanidade, sí. e entón está Carlos Bollero dicindo que non sabía como colocarse ben no, no sofá, porque no asento, porque estaba incomodísimo, porque aquilo non se podía ver, non? Sí. Eh, a min gustou moito, eu disfrutei na moito de ver, pero non creo que sexa a mellor película da historia, ni moitísimo menos. Creo que é unha peli que está guai, é unha peli entretida, unha peli divertida, sí que é certo, tamén ten momentos dramáticos que tamén está guai, o sea, é capaz un pouco de nivelar ambos ambos ambientes, algo que eu creo que Paul Thomas Anderson sempre fixo moi ben, non? É, uh -huh. e, e despois tamén eh, creo que é unha peli moi dos nosos tempos. Para min é unha peli que está pasando agora por, por todo o que acontece agora, non é? hai como unha especie, da a sensación, non? De que cando as cousas no mundo están como máis retorcidas, o cine intenta mosar o que nos gustaría a xente que queremos un mundo distinto, non? Dame un pouco a sensación. E, e aquí non deixan ser revolucionarios, que sí, que son, dunha, son do pasado, non? Como ben dís, o sea, a historia original eh, no pasado, non? Pero que agora como que está eh, traído ao, ao presente un pouco, non? E, e a ver, sí que a hipérbole que dis de, dos comentarios creo que tamén está a hipérbole tamén está nos propios personaxes porque todas as personaxes son como unha caricatura de si sí mesmas non está Leonardo DiCaprio que teño que recoñecer que a pesar de que el me cae un pouco gordo fai un, un papelazo e o fai moi ben e, e te ríes moito con el non e, e é como un home que ten sentido que este así porque tivo claro todo o que lle pasou non e agora xa di mira paso de revoluciones e de leches me vou a drogar todo o puto día e a tomar por saco non e despois está o o, o extremista o racista o, o, sea, o extremista blanco, o supremacista blanco, non? Que, que tamén é unha caricatura de alguna forma, non? Porque obviamente que xente así seguro que existe. Para empezar, eu non sei se no libro se chama así a súa compañía, eh, los, a súa compañía, a súa asociación, os os amantes da Navidade ou do Nadal, non sei como é. O... E, sei que o libro está, o sea, non, non é unha adaptación moi fiel ao libro, Ajá. así que igual nin existe esa xente, non o sei. Claro, non o sei. Eu eso, que non. E eso non deixa de ser unha coña, non? Porque sí. de feito din eh, Hales ou oh, Hales San Nicolás ou algo así, porque debe ser porque eu creo que ese é Santa Claus, non? E entón é como é todo como moi exagerado, non? E, sí, sí. e as barbas, nos que, bueno, non sei. Pero a min gustoume moito, pasei non super ben, son case tres horazas de peli, que uh -huh. se pasa moi ben. Eh, nese sentido é eh, verdade que a tope e, e, e creo que é unha peli para ver no cine ademais polo tipo de película Ay, que é sí, non? Sí, sí, sí. non sei que, que, que opinas ti que queres empezar ou... Si, Sí, sí, bueno, dixeres moitas cousas le que, que estou de correr con, con case todas D diría que, que me parece unha, unha peli eh, política uh -huh. de algún sitio interesante ao mesmo tempo igual algunha persoa vai estar decepcionada porque a mí non me parece que é unha película explicitamente política non sei se un chamamento moi non é un grito de pelexar contra o sistema, non creo, creo que é sobre todo unha película moi divertida, graciosa, eh, na que sí que os protagonistas, os revolucionarios, o sea, nos, nos empatizamos con eles. E os, <laughs> os amantes de Nadal, que son os malos, eh, que é unha, unha organización basada no, no, no grupo de MAGA de Trump, que é xente peligrosa, nazi, racista, pero sobre todo moi, moi, moi tonta Eh, así que creo que sí, que hai, hai algo e, e, ao final na última escena hai algún chamamento de mira, que temos que seguir loitando, que sí que é unha batalla tra, tras outra uh -huh. e hai que seguir pero non creo que sexa non, non sei, non é propaganda anti-Trump para min é unha película anti-Trump pero creo que moita xente podría ir vela sin igual darse conta incluso de esas cousas, non sei. Sí, probablemente. A ver, mm. tampouco, sí, efectivamente non é unha peli que digas, o sea, non é unha peli política porque é unha peli que non busca, é dicir, eu creo que é unha peli dos seus tempos no sentido de que a temática é esa, non? Sí. Antes antes loitaban contra os rusos, non? Despois sí. durante pues, a, a, a Guerra Fría, non? E agora hai outra problemática e está dentro do país. E entón eu creo que iso é o que se se, se amosa, non? Neste nestes filmes. Sí. A mí unha cosa que es que me chamou a atención e que non sei se está feito a posta, é que os blancos son todos tontísimos na peli. Sí, sí. Se te pones a plantexalo, o sea, non hai ningún listo, porque os que solucionan todos son Benicio del Toro, que non, o sea, os máis listos son o, o sensei, uh -huh a, a rapaza, as persoas que son revolucionarias xunto con, xunto con DiCaprio, porque DiCaprio ao final é un desastre. Tamén, eh, DiCaprio non, vai no nada, ben. Claro, todos os brancos son para matalos directamente. Sí, ¿no? Pero bueno, creo que tamén é iso que ves nas noticias. Sí, a ver, claro, claro. quenes están liderando o país ahora mesmo nos claro. Estados Unidos? Son todos tontísimos, sí, sí, o sea, sí, Trump... Sí A ver, é moitas cousas, listo, non é? Non, non. Pero incluso os vos, sabes, da peli son, son un desastre, sí, non? Eh, sí. Bueno, supoño que un pouco que quere amosar tamén, non? Paul Thomas Anderson, que, sí, sí. que, que está o mundo máis de xente que é un desastre absoluto, sí. non? E, e tamén sí que no fondo ves que hai eh, campos de inmigración, ICE, eh, o movimento MAGA, Black Lives Matter, todo iso sí que está no fondo. O que, o que me parece que non está tan presente como igual xente máis política podría querer que está. Porque tamén lina moitas críticas como... Oh, unha peli dos nosos tempos que fala de dos nosos días. Bueno, un pouco, pero tampouco me parece tan bruto, tan como... Non, a mí máis me parece que se rí dos nosos sí. tempos, non? O sea, non é unha peli... De feito, jolín, hai outras moitísimas pelis que Vénseme a cabeza esta última que, sa, que saiu agora dunha rapaza portuguesa que traballa en... On Falling. On, por exemplo, sí. esa muitísimo máis política sen dicir nada abiertamente, non? Sí, dicir, sí, sí, sí. Entón, obviamente Exacto. que non é... é unha, esta é unha peli divertida, hai que vela como sí. que é. E, e eso, que pasa? Que, que a xente, sabes que pasa? Eu creo que, que a xente maga ou a xente, pois, eh, os que son máis de dereitas ou de extrema dereita, este rollo que hai agora de moda de dicir que todo vai en contra miña, pensan que unha peli así pois vai en contra súa e probablemente por iso unha xente se pon a la defensiva, pero isto é unha peli que pode disfrutar todo, Dios. Sí, sí, sí. E ainda no, o sea, eu, a verdade é que non sei se a xente nin se daría conta que esta peli vai en contra dela. <laughs> Igual non, eh? <laughs> que tamén está, bueno, que cando fun vela, eh, un alumno meu, un adolescente de, non sei, de hasta seis anos estaba no cine, eu pensei, oh, que guai, a ver si en parte gracias a esta peli series que podría ser guai entre xente nova outra vez. Pero despois me din conta que unha peli de case tres horas que uh, loitando contra o TikTok vai ser casi imposible. <laughs> non sei se moi da súa xeración. Pero bueno, eh, mola. Creo que tamén hai un par de escenas que para min xa son clásicas instantáneas. O sea, hai unha escena eh, con Benicio del Toro y, y Leonardo DiCaprio, que Leonardo DiCaprio está falando por teléfono y del Toro está organizando unha fuxida que é súper graciosa, súper tensa, tes a música de Johnny Greenwood, que xa creo que fixo todas as pelis con Paul Thomas Anderson de Pozos de Ambición, There Will Be Blood, que é increíble o fondo e, e bueno, non sei, estás ríndote uh, eh, moi tenso todo e despois a, a escena, bueno, unha das últimas escenas que é unha persecu eh, persecución de mm. coches. Que creo que a mellor escena de persecución de coches que eu vin estaba pensando que igual dende o Cabaleiro Oscuro de Nolan. Eh, que non se po poñen a cámara como no eh, no, no guardabarros, no, no como se chama, no, no para coches, como no, era? No para no para choques. Para choques, no para no para choques. Non sei, o sea, ti ves ti ves solamente a, a, a unha colinas, non? O sea, sí. eres, eres como se si estiveses no parachoques, non? Porque sí como se si estiveses na parte de baixa do coche, tives, sí, sí, a carretera que... a ras de pedra. Exacto, si de pena. sí, sí, sí. Así que eu creo que nunca vi a cámara nesta posición e como se están perseguindo no deserto hai colinas e, bueno, é que é algo que hai que ver e hai que ver en pantalla grande porque é unha escena Si, sí, eu aí estive en tensión todo o rato, eh? Sí, sí, eh? sí, sí. increíble. Así que visualmente, unha pasada, como todas as películas de Anderson. E despois, bueno, como pasa tamén, diría, moitas pelis de Anderson, está todo como se entremez, como se entrecruzan todas as personaxes, non? Porque ao final hai moitísimas personaxes, mm. hai varias historias, bueno, non, varias historias, non, pero hai como varios momentos e ao final como se van entrelazando, todo isto pasa moito nas pelis deste <laughs> director, non? E como ao final todo acaba tendo como un sentido nesta rede e todos sí. teñen unha razón de ser e por eso aparece en algún momento, etc. Algo de absurdismo, de coincidencia, na, na última sí, escena da, de, da persecución hai tres personas perseguindo, perseguíndose entre sí, creo creo que moitas ni saben quen, <laughs> quen ni persigue, quen están persiguindo eles. Eh, sí, sí, é un pouco absurdo así. Mm. Eh, bueno, tam, falamos un pouco de DiCaprio, non? Eh, para min fai un papelón. O sea, creo que é a súa mellor interpretación dende The Wolf of Wall Street. Eh, mm. eh, tamén me parece moi interesante que non como Tom Cruise ou Brad Pitt, é un home que se está envellecendo eh, non vai un papel como Romeo Julieta, ni Titanic, ni o Gran Gatsby. É un señor con engurras, algo de barriga... Eh, o pelo sucísimo. <laughs> Super sucio, moi ridículo. E iso algo que xa vimos nas súas últimas pelis, como Non mires arriba ou eh, Asesinos da Lúa. Pero creo que é moi interesante ver como avanza na súa carreira, que está aceptando a súa idade, a súa imaxen, non sei, de, de señor máis maior e máis hmm. ridículo. Bueno, aí tamén habría que ver uh, eh, a, a sorte de ser un home, non? Porque eu creo que se acepta máis a un home facendo ridículo e facéndose bello, pero sí, está claro que o explota e o explota ben, non? E, mm. e sí que está guai, e de feito eu creo que se pasou toda, toda a película coa mesma bata. Sí, sí. Eu creo que está toda a película coa mesma bata, sí, non sí, cambia. Sí. O sea, día. está todo, ah, sí, é un ah, día, non? Ah, está todo o día coa mesma bata. Sí, sí. E te dá moitísimas ganas de meterlle o pelo debaixo da ducha, dá unha grima. Oh. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, eh, Pero, sí, me, me, parece moi interesante. E, bueno, creo que tamén hai que dicir que sen DiCaprio esta película non existiría. Uh -huh. Porque Paul Thomas Anderson non é un director que gaña cartos. Eh, estaba mirando. As súas últimas pelis um, a, a, o, presupuesto, o presupuesto era entre 30 e 40 millóns de, de dólares. E de todas as pelis que fixo, que son 10, dúas gañaron cartos. Todas <laughs> entón, as outras perderon. Sí, eh, wow. Nesa película, uh, esa película fíxose por 150 millóns de euros. Eso es como que cinco veces máis uh, o presuposto das outras películas. E sen un nome como DiCaprio, esta peli non se fai. Um, así que, bueno, que guai que <laughs> que, sí, non sei, sí, que, que, que se colaborasen e que guai ver Paul Thomas Anderson facer unha peli con este presuposto, porque sí que se nota. Sí, sí, no, no. Uh -huh. E tamén, bueno, falando de, de, de xente maior e tal, Sean Penn está maiorcísimo. Sí, sí. Pero el sí que está moi wow, en forma, Dios pero mío, está moi ten petado, brazos. Pero a mí <laughs> costume un aná andarme me contou que era Sean Penn, ah. eh? de repente dixen, ostras, que este é Sean Penn. Eu eh, non sei a última vez que vine unha wow, peli. Pero está amazado, o sea, grimoso sí, sí. e está be moi, o sea, moi bello, quero dicir, está maior, ao final sí, notas, sí. eh, non? E foi como, wow, este é Sean Penn. E hai que dicir que fai tamén un papelón, sí, sí, sí, sí, podría sí, sí. gañar outro Oscar sí, sí, perfectamente. Sí, sí. De feito, moitísima grima. Oh. Asquerosísimo. Oh. Eh, No en sé. todos los sentidos, da grima en todos os sentidos, increíble. <laughs> eh, increíble, Benicio del Toro, igual eh, bueno, tamén a... a ah, súa mellor actuación. Por favor, que sé. risa con Benicio del Toro. O seu mellor personaxe, polo menos. A min encantoume Benicio del Toro aquí, sí. E despois está Regina Hall, que... de eh, Andra, no? De Indra, como é? Ai, non sei como se chamaba o seu personaxe. Que... Vale, eh, pero que o fai super ben. Eh, eu creo que empata, empatizas máis con ela que con calquera outra personaxe, como a persoa máis normal da película. Um, e ela fíxose famosa polas pelis de Scary Movie. O sea, é unha actriz... <laughs> é unha non humorista vale, e, e faino moi moi ben igual non ten tanto que ver como os outros actores pero faino moi ben e Chase Infinity que fai da, da nena tamén a súa primeira película está con DiCaprio, Sean Penn e faino tamén como sí, eles dous sí, um, faino moi ben, faino, sí. moi, faino moi ben todos Vale, Vince, entón, veredicto Veredicto É eh, para min unha das mellores películas do ano, unha das mellores películas de Paul Thomas Anderson, igual non a mellor nin del, nin do ano. Eh, pero dicir que é a mellor película do século non quer dicir que non sexa extreme, extremadamente divertida. Eh, dura case tres horas, pero non o notas en absoluto, o tempo pasa voando, E fai todo iso mentres eh, ao mesmo tempo retrata unha, unha realidade da vida política dos Estados Unidos que non está nada presente en outras películas que teñen un presuposto como iso. Podemos decir que é máis ou menos política, pero eu sinto Black Lives Matters um, facer mostrar o, o equipo maga polos ridículos que son non é algo que vese en ningunha outra peli que se fixo por 150 millóns de dólares. E, eh, e teño moitas ganas de volver verla. Paseno super ben. Bueno, Superman, igual, a nova de Superman ten algo parecido tamén. Non sei canto valeu. Moito máis. <laughs> si, sí, a min gustoume moito. Eu quizáis recomendaría non ver as críticas antes, porque igual se vas con esas críticas de unha película increíble non te vai gustar tanto. Eu fun sin ter ni idea. Iba un pouco dicindo, dios mío, tres horas de cine cando teño mil cosas que facer e, e aparte tiven que ir ás cinco media porque era a única hora que podía e se me pasou que dixen, ah, non estaba notas. aquí a outra hora, o sea, no, no, sí, sen problema ningún. Sí E agradecese iso, ver unha peli onde pois, hai personaxes profundas, en alguna das, da súa maneira dentro da, dentro da comedia e tal, e a verdad que é unha película na que se pasa moi ben, así que eu tamén a mm. recomendaría, mm. e a recomendaría en cine, ademais. Sí, porque, hai que verla en cine. Porque ten unha, unha imaxe moi guai e, e está, hai que estar envolto na, na peli. Sí, sí, sí. E nada, agora xa sabedes, vai vir un pequeno pi e veñen os spoilers. Bueno, creo que hai dous spoilers sobre todo gordísimos. Aquí nesta peli sí que hai spoilers, o sea que mellor que se a queres ver, pois pues non escoites, non? Sí, sí, no. Eh, o mi mellor o máis grande de todos é que a rapaza, o sea, que al final isto vai un pouco de un, unha persoa que quere entrar na, na maga, bueno, nos racistas, no, na asociación, esta asociación, nos amantes do Nadal, nos amantes do Nadal que é hiperracista e tal e eh, para poder entrar este Sean Penn que é un, que é un soldado non para poder entrar eh, ten que non, non pode ter tocado a unha muller negra na súa vida e resulta que se acostou no seu momento coa é que esta historia dá pa moito, claro, coa mm. coa xefa, bueno, con unha das grandes da revolución que despois se acostou con este tipo para que non a vendera e despois vendeu a todos os seus amigos, bueno, que a historia para moito. En resumidamente, que a nena é filla del e entón necesita pois desfacerse desta proba, non? Desta proba de que efectivamente se acostou cunha muller mm. negra. Mm. E entón isto é o que desata todo, non? Eh, E isto sería o máximo spoiler, non sei como ves ti. Sí, eh, tampouco me pareceu moi importante a trama como eh, a verdade. A mí me daba igual se era fía de él ou non, e creo que a ela e creo que a todo o mundo, menos a él. <laughs> Iso é sí, claro, un pouco o gracioso, claro. que sí. él monta este follón eh, que, que casi estaba esquecido e por todo iso non entra no grupo este. Pero a saber se si iban a investigar tanto ou non. O sea, él <laughs> acaba non <laughs> facéndose socio deste grupo por intentar borrar o seu pasado como un idiota. Como un idiota total, <laughs> é que é un idiota absoluto, sí, está claro. Sí, sí, sí. Um, así que eu creo que iso é o máis gracioso do final, o absurdo. Lembroume un pouco a Pérez dos hermanos Coen de queimar despois de ler, uh -huh. que vai de tontos eh, en situacións moi violentas, sen sentido. Sí, porque... <laughs> que... De feito, creo que aquí a única persoa que a pobre está no medio é a, é a nena, sí. eh, Buila, E ao final a pobre é a que ten que salvarse a si sí mesma, que eso tamén é un pouco a broma, non? Porque todo mundo intenta salvala, vai para salvala, pero se non fose por si sí mesma case non, non sobreviviría. Sí, no, no Porque no. quero decir, quen axuda ao final? <laughs> <laughs> Tivo que axudarse a si sí mesma. <laughs> sí, sí, O sea que non... Bueno, é eh, o, o, o asasino este, a, su, a Soldo, que decidiu sí. que non a quería matar ao final, non? Pero aparte sí, diso, sí. o resto do tempo tivo que salvarse a si mesma, porque... ¿no? bueno, levou o móvil no coche. Levou o móvil no coche, eh, iso Ah, bueno, e eh, unha, unha crítica que sí que vin... Eh, eh, a da peli din que eh, dalle rabia que non exploten máis as monxas eh, que venden marihuana, que, sí. que, que plantan marihuana, non? Que a verdade é que había aí un rollo que non lle deu moito máis historia, pero había aí un, un... da pa outra peli esas monxas. Molaría creo, moitísimo no? ver outra peli delas. Ostras, sí, dan para sí. moito as monxas, eh? Sí, pero sí, ao final sí. aparecen e desaparecen case, non? Uh -huh. Así. Sí, sí, sí. E bueno, los pois está o final, non? Que, que cando, a ah, persecución que dis, non? Que se estaban perseguindo ou foi unha coincidencia acabaron todos aí... Pois pues sí, non? Que DiCaprio está buscando a súa fía, creo que nin... A ver, como era? Non me lembro quen, DiCaprio como está, empezou. Está buscando a súa filla. Eh, o outro, o, o, dos, o do Nadal, quere matar ao... A Sean Penn. A Sean Penn. Sean Penn quería matar a Willa. Sean Penn quería matar a Willa. entón, Sean Penn deixa a Willa co asasino a soldo, e, e, mentre está de volta de deixar a nena pega un tiro na cara a Sean Penn no coche, uh -huh. pero sobre pero ai como é? E, e outro cando Buila escapa ten por detén detrás ao seu pai buscándoa e ao Sean Penn que non sei que fai, non sei se é que está buscando ela ou non. Eso non me quedou moi claro. Ou foi unha coincidencia e, e Will acaba matando a este o sea, eu creo que este non está buscando a Will, eh, eu no, creo no. que non, creo que está buscando a Sean Penn. E... Ah, pero igual ao final sí que tivo que acabar con ela porque, bueno, non sei, porque estaba presente mentres todo iso pasaba con Pero eu creo que non o viu, eh. Non sei, eu creo que ao final Will mata a este por pura coincidencia e que tamén é un pouco a coña, non? Pero o sea, él que... sí que estaba perseguindo a ela. ¿Te crees? A mí non me quedou tan claro. Ia moi rápido tras ela, eu creo que sei. Pero eu non sei se si era iso <laughs> ou simplemente era un, era un porque son gilipollas que va moi rápido sempre na carretera e eh, simplemente ah, o tipo ah, eh, moi rápido, ela sen paranoia e di, pues, e empeza a dicirlle as palabras ah, estas de contrasinal, non lle di a contrasinal e di, pues, ora te vou e te, e te reviento. Pode ser. Iso sei que DiCaprio non, non tiñe nin puta idea quen era este señor. Nin sí. idea, non. <laughs> Pero a mí, por exemplo, o que me gusta diso, sexa como sexa, se non foi así, pois pues igual sí. non, pero a mí o que me gusta é que ao final Willa mata a este que é un supremacista blanco e ni sequera, o sea, porque sí, un pouco, non? Eh, porque mm. ten medo de que e está merecidísimo, pero que ao final é como unha serie de catastróficas Sí, sí, sí. Dichas, en este caso. Sí, sí, sí. e bueno, para mí, sí que hai o único chamamento que podría ver é a última escena, que ela está escoitando a radio que hai unha manifestación de, ah, sí, non sei era de Black Lives Matter ou que o que era. Eh, no, eh, de contra os contra um, os contra as patrullas de migrantes, vale. creo que era, non? Vale. Eh, como se chama? non me lembro. Contra o IC, non? O ICE. ICE, no, sí. sí. E eh, así que foi para non sei onde, Portland, onde sea, eh, para, para ir a manifestación. Así que como que sí, que a nova xeración ten que loitar do, do seu xeito. Sí, uh -huh. bueno, tampouco falamos nada da nai, pero da igual, non sei. O sea, bueno, non, non falamos nada da nai, que é Tayana Taylor, que sí. fai moi ben tamén. Eh, moi sexy, moi intensa, moi lista. E a mí parece despois da primeira parte, pero mm. bueno, sí, hai tantas boas actuacións en toda a peli, <laughs> sí. difícil falar de todas. Tamén no sentido de que ela ao final pues, pois, era unha, o sea, vendeunos a todos os uh -huh. compañeiros, no, pero sí. bueno, tamén isto son cousas igual que pasan dentro das revolucións, no, que ao final ti podes ter unha idea moi clara e o medo ou o que sexa pois pues, te fai, non sei. Tamén sí. está guai como para unha reflexión, no? Uh -huh. Sí, sí, creo que a, a idea principal de Anderson era ver como unha xeración de revolucionarios se, se embelleza despois de delatarse, de separarse de, de, de todo o que pasou, bueno, con moitos grupos de revolu revolucionarios dos anos 60, no? que pasou con moitos. E... Uh -huh. seguramente se estás interesada neste tema dos revolucionarios dos anos 60, eh, vas ver moitas cousas nesta peli que, que te poderían interesar. Bueno, pois se chegaches ata aquí, moitísimas grazas como sempre. Eh, vémonos no seguinte teleclube e tamén nas nas redes <laughs> que temos un Instagram. Se chama Teleclube. <laughs> Seguimos intentando a ver se vos eh, animamos a apuntarvos. E nada, vémonos no, no seguinte episodio. Chao, chao.